Allah Subhanehu alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar bo'lsinki robbimiz azza va jal sizu bizlarni mukammal inson toifasidan qilib yaratdi sizu Adam odam alayhissalomning farzandidan qildi sizu bizlarni ibrohim halilullohning millatidan muhammad alayhissalotu vassalamning ummatidan qildi sizu bizlarni muborak bir zamon farzandi qilib yurtimizni tinch va osoyishta qildi sizu bizlar qur'onni taniydigan allohdan qo'rqadigan qildi har bir qadamimizda o'zining yo'liga yuradigan banda qilib qo'yishligini allohdan so'ragan holatda butun bergan ne'matlariga biz ojizona hamdu sanolar aytamiz azizlar inson Alloh tomonidan juda mukarram qilinilgan ulug'langan bir maxluq yaratilingan zotdir odam alayhissalom yaralishlik tarixiga bir nazar tashlar ekanmiz odam alayhissalom yaralingan mahallarida o'zi naqadar ulug'langanligini tarixdan bilib olamiz parvardigor olam qur'oni karimda aytadi xabar qiladi olloh saizu billah va izqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa ya'ni eslang ey muhammad sollallohu alayhi vasallam alloh taolo farishtalarga nima dedi man yer yuziga bir xalifa qilmoqchiman dedi yer yuzida bir inson yaratmoqchiman demadi yer yuziga bir maxluq yaratmoqchiman ham demadi balki yer yuziga xalifa qilmoqchiman dedi xalifani ma'nosi o'zi lug'aviy ma'no o'rin bosar degan ma'noda beradi yordamchi degan ma'noda ham beradi orqadan kelguvchi degan ma'nolarda beradi keng bir qamrov degan ma'noga ega bizni alloh taolo o'z xalifasi qilib yer yuzida odam alayhissalomni yarataman deyishligi yuksak bir maqomda berilishligidan dalolatdir odam alayhissalomni alloh taolo yaratib yaratishlikni iroda qilib farishtalarga ham xabar berdi mana bu joyda bir ajib narsani his qilyapmizki azizlar alloh subhanahu va taolo mashvarat qilayotganini e'tibor qiling yaratmoqchi bo'lgan zotni yaratmoqchiman deb yana farishtalarni fikrini ham olyapti holbuki olloh hech kimdan so'ramasdan hech kimga amr qilmay hech kimga bildirmasdan yaratib qo'yishlikni iroda qiladigan qodir xoliq zot lekin taajjub qur'onda kelyaptiki alloh taolo farishtalarga odamni yaratmasdan turib xabar berib xuddi bir mashvarat qilgandek maslahat qilgandek mana odamni yaratmoqchiman deyishligi bizlarni juda mutaassir qiladi hayotda har bir narsada mashvarat bo'lishligi har bir narsada maslahat ila hukm qilishligi lozim ekanligi ko'rinib turibdi lekin farishtalar esa alloh taoloni ilmini bilmas edi ular har qancha ilmli bo'lsada farishtalar juda ham ilmli edi azizlar ular olim edi lekin farishtalar bilan bizlarni farqimiz nimada farishtalarda bizda bor nafs yo'q shahvat yo'q erkak ayollik yo'q uyqu yo'q taomlanish yo'q ichish yo'q va eng asosiysi qur'onda kelgan sifatiga muvofiq la yasunalloha ma amarahum va yafaluna ma yu'marun mana farishtalarning sifati ular hech qachon ollohga isyon qilmaydilar va olloh nimani buyursa shuni qilaveradilar ularda ikkilanishlik yoki qamayman deyishlik yoki ollohga isyon qilishlik farishtalarda yo'q shunday ulug' farishtalari bor edi allohni kechayu kunduz to'xtamasdan ibodat qiladigan shunday farishtalar yaralgan ekanki rasulimiz merojga chiqqanlarida ko'rdilar sallallohu alayhi vasallam sajda qilib turibdi qiyomatgacha shunaqa sajda qilib turaveradigan farishtalarni ham ko'rdilar qiyomatgacha ruku qilib turadigan farishtalarni ko'rdilar qiyomatgacha tasbih aytadigan farishtalarni ko'rdilar ba'zi ulug' farishtalarni siz bilan biz yaxshi taniydigan jabroil amin alayhissalom azroil alayhissalom isrofil alayhissalom mikoil alayhissalom bu farishtalarni ishlari tadbirlari qandoq ekanligi alloh nimani buyurgan bo'lsa shuni chiroyli qilishligini siz bilan biz yaxshi bilamiz mana shunday ulug' farishtalar ichida alloh taolo endi yer yuziga o'z xalifasini yaratmoqchi bo'ldi tarix kitoblarini ba'zi eski qadimiy tarix kitoblarimizda keltiradiki farishtalar o'sha odam alayhissalom yaralishligidan oldin luh mahfuzda yer yuzida odamdan avval ham yaralishligidan avval ham o'zlari bilan boshqa hech kim yo'q bir mahalda bir maxluq allohga qattiq dushman bo'lishligi haqidagi xabarni o'qib qoladilar ular xabar topadiki o'zlari yashab turgan muhitda demak kimdir allohning qattiq g'azabiga uchraydi farishtalar hayratlandilar axir hech kim yo'qku farishtalarda gunoh qilib Allohning g'azabiga uchrashlik yo'q ular tezlik bilan o'zlarini ustozlarini oldilariga bordi bu mahalda butun farishtalarga dars berayotgan ta'lim berayotgan azozil bor edi azozilni oldiga bordilar ey azozil biz shuni o'qib qoldik biz qo'rqyapmiz allohni g'azabiga uchrab qolishlikdan tavqi la'nat olib qolishlikdan qo'rqamiz duo qiling ustozimiz biz allohni la'natiga uchraydiganlardan bo'lmaylik dedilar azozil duo qildi bular sandan qo'rquvchilardir yo rabbiy bularni hargiz g'azabingga uchratmagin deb duo qildi lekin o'zini qo'shmadi o'zini qo'shmadi qalbidan o'tkazdi kibrga ketdi manmanlikka ketdi bular mandan kelib shunday yordam so'rab turgan bo'lsalar u qandoq qilib endi man bu yo'ldan ozishim mumkin bular duo so'rab turgan bo'lsa degan kibr havo azozilni qalbini o'mrab olgan edi vatiki kelib alloh taolo o'sha farishtalarga inni jailun fil ardi xalifa xabarini aytib men yer yuziga bir xalifa qilmoqchiman deganda shunday isyon qilmaydigan hech narsa qilmaydigan farishtalar ham alloh taologa aytdiki yo rabbiy yer yuzida qon to'kadigan bir biriga malomat qiladigan gunoh ishlarni qiladiganni xalifa qilib yaratasanmi holbuki biz turibmizku qancha tasbeh aytish kerak bo'lsa biz aytaylik qancha ulug'lashlik kerak bo'lsa biz ulug'laylik nahnu nuqaddis biz seni ulug'laymiz va nusabbih va senga tasbeh aytamiz dedilar alloh taolo esa ularning bu javoblariga qarab sizlar men bilgan narsani bilmaysizlar dedi va odam alayhissalomni yaratdi odam alayhissalomni yaratgan mahallarida odam alayhissalomga hamma narsani ismini o'rgatdi hamma narsani ismini o'rgatdi ulamolar hozir aytadilarki to qiyomatgacha yaralinadigan hamma narsani ismini odam alayhissalomga o'rgatdi shuning uchun vaqtiki kelib shu odam zurriyotidan olimlar chiqib qandaydir yangiliklarni yaratyapti mana bu ovoz kuchaytirgich deymizmi kompyuter deymizmi fazo deymizmi va hokazo hammasini lekin asli ilmi o'zi Alloh tomonidan berilingan edi ularni ismlari ularni xabari bobomiz odam alayhissalomga o'tgan edi lekin irsiyat asli sekin kelib kelib kimlardir shu narsani o'ylab chiqargandek bo'lyapti asli hamma narsa Allohning xohishi bilan irodasi bilan bo'ladi odam alayhissalomga butun narsalarda ismlari o'rgatilgandan keyin odam alayhissalomni farishtalar oldiga olib chiqdi va farishtalarga oldida turgizib odam alayhissalomni imtihon qildi undan avval farishtalardan so'radi mana bu mana bu narsalarni ismlarini aytib beringlar deganda farishtalar yo rabbiy biz sen nimani o'rgatgan bo'lsang shuni bilamiz bundan ortig'ini bilmaymiz dedi endi odam alayhissalomga qarab endi sen aytib bergin deganda odam alayhissalom butun narsalarni ismlarini chiroyli qilib sanab aytib berdi shunda farishtalar yo rabbiy bizni gunohimizni kechir biz isyon qilibmiz biz bilmaydigan kimsalarmiz dedi alloh endi odam alayhissalomga sajda qilishni amr qildi hamma farishtalar odam alayhissalomga sajda qildi bu sajdasi ibodat sajdasi emas edi azizlar bu ikrom qilish ulug'lash sajdasi edi hammalari sajda qildi magar o'sha ularga ustozlik qilgan juda ko'p ilmlarni egasi bo'lgan azozilgina sajda qilmadi u iblis nomini oldi u shayton alayhi la'na bo'ldi allohning la'natiga uchradi kibr havoga ketdi nar va xalaqahu min tin mana o'tdan yaratgansan buni esa xalaqtahu min tin uni esa loydan yaratding o't esa loydan ya'ni tuproqdan a'loroq turadi deb kibrga ketdi holbuki har qanday o'tni tuproq o'chirib qo'yishligini u tasavvur ham qilmas edi mana bu holatda u kibrga ketib Allohning la'natiga uchradi so'ngindan u butun qiyomatga qadar endi la'natda Allohning g'azabiga uchrashligi muqarrar do'zaxni asli makoni berilindi endi shayton lana o'zining izdoshlarini topishlikka birga do'zaxqa olib kirishlikka harakat qilishlikka davom etib boraveradi o'sha hammamizga ma'lum bo'lgan tarixdan odam alayhissalom yaralib bo'lgandan keyin shayton alayhi la'na Allohdan qiyomatgacha o'zini o'ldirmasdan turishni iznini olgan edi qiyomatgacha mana o'ldirmasligini va'dasini bergin degan edi Alloh va'da qildi qiyomatgacha iblisni shaytonni o'ldirmaslik va'dasini qildi shu joyda shayton bir gapni aytgan va izzatika va jalalik sening izzating seni azamatliging seni ulug'liging bilan qasam ichib aytamanki san meni endi qiyomatgacha o'ldirmas ekansan to qiyomatgacha men endi bandalaringni yo'ldan ozdirib boraman bu qasam bilan aytaman dedi shunday muruvvat shunday rahmat qilgan hatto o'zini qiyomatga qadar umrini berib turibdi ollohni bilib turgan shuncha ilmda turgan bo'lib tursada shayton kibr havosi shu darajada bo'ldiki hatto Allohni o'zini ulug'ligini, azamatligini, jalolligini o'rtaga qo'yib qasam ichib va izzatika va jalalik izzating bilan jalolliging bilan qasam ichib aytamanki qiyomatgacha men bandalaringni yo'ldan ozdirib boraman dedi endi Allohimiz Robbimiz mehribon Allohni javobini qarang Alloh shaytonga qarab va izzati va jalali men ham izzatim bilan jalolligim bilan qasam ichib aytamanki modomiki bandalarim g'arg'ara kelguncha tavba qilsa man ham qabul qilaveraman dedi shunday mehribon allohimiz bor shunda o'zi bilan inson qanchalik muqarram ekanligi ko'rinib turibdi alloh tavbalarimizni qabul qilguvchi alloh hamma farishtalar oldida insoniyat bobosi bo'lgan otasi bo'lgan odam alayhissalomni shuncha ulug'ladi odam alayhissalom yer yuziga tushganda buyog'iga alloh taolo unga u zotga va bundan keyingilarga asta sekin din haqiqatini yuborib turdi boshqa ba'zi payg'ambarlarga kitoblarni yuborib turdi ana shunday qilib asta sekin insoniyatni to'g'ri yo'lga solishlik hidoyatga solishlik va buni evaziga o'zining rahmatini berishlik va'dasini qilib keldi mana shunday ulug' bir insonlar turkumiga kiramiz azizlar biz har bir farishtalardan-da ulug' sanalingan hammalari ulug'lab sajda qilgan bir insoniyat odam alayhissalomni farzandlaridan bo'lamiz biz azizlar shuning uchun ham shunday bizni muqarram qilgan alloh taoloni bu ulug' ne'matiga shukur qilmoqligimiz mana shunga muvofiq yashashligimiz lozim bo'ladi alloh subhanahu va taolo bizlarga cheksiz ne'mat ato qilar ekan mana shu ne'matlarda har birini g'animat bilib borishligimiz har bir daqiqa har bir kunni g'animat bilib ertaga bu haqida so'roq savol berishligimiz bor ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak jumladan rasulimiz alayhissalotu vassalam deb marhamat qildilar besh narsani besh narsa kelishidan avval g'animat biling besh narsa kelgandan keyin u besh narsani topolmay qolasiz uni g'animat biling dedilar aytdilarki hayataki qobla hayot bo'lib turganingizni tirik bo'lib turganingizni g'animat biling ertaga boshingizga o'lim kelmasdan turib shababaka qobla haramik yoshligingizni yigitlik davringizni g'animat biling ertaga qarimasdan turib va qobla va sog'lomligingizni g'animat biling ertaga kasal bo'lmasdan turib va firog'aka qobla shug'lik va bo'sh bo'lib turganingizni xotirjam bo'lib turganingizni g'animat biling ertaga biror narsa bilan mashg'ul bo'lib qolmasdan turib qobla faqrik boy bo'lib turganingizni g'animat biling ertaga kambag'al faqir bo'lmasdan turib dedilar endi azizlar kelinglar mana shu hadisga bir to'xtalib o'taylik aytilingan ulug' beshta ne'matni sanab berayotgan zoti bobarakot payg'ambarimiz nabiyimiz suyukli zotimiz muhammad alayhissalom bo'ladilar bu kishi o'zlari bizlarga nasihat qilyaptilar to qiyomatgacha keladigan ummatga beshta buyuk ne'matni o'rgatishlik bilan birga mana shu ne'matni qadriga yetishlikni targ'ib qilyaptilar hayataka qabla mavtik hayotingizni g'animat biling o'lim kelmasdan turib hayotni g'animat bilish deganda nimani tushunyapmiz azizlar bu dunyoga bir marta keldik maishat qilib qolaylik degani hayotni g'animat bilishlikmi bu dunyoga kelibmiz u narsani qilaylik bu narsani qilaylik deganimizmi hayotni g'animat deganimiz o'zi nima hayot o'zi nimadan iborat azizlar insoniyat dunyoga nima uchun keldi bu hayotni Alloh nima uchun ato qildi mana shu savollarga o'zimiz o'tirgan har bir musulmon iymonimiz bilan vijdonimiz bilan javob berishimiz kerak o'zimizga o'zimiz javob berib ko'raylikchi azizlar hayotni Alloh bizga nima uchun berdi nima uchun hayot ato qilindi zurriyot qilishlik uchunmi hayvonot olamida ham zurriyot bor ular ham zurriyot dunyoga kelgizyapti hayot faqatgina bizga olloh o'zi qur'oni karimda aytganidek ibodat qilishlik uchungina berilindi ollohni yo'lida yurib ollohni rahmatini topishlik uchun berildi hayot ekanmiz alloh taolo bizlarga imkoniyat beryapti ibodat qilib olishligimizga allohni rahmatini topib olishligimizga imkoniyat berilyapti lekin azizlar o'sha hayot deb atalayotgan narsani zarracha qadri qolmayotganini esa siz bilan biz sezmayapmiz tasavvur qilib ko'ring azizlar 70 yil 80 yil umr ko'ramiz shuni nechta yilini uyqu bilan o'tkazib yuboramiz va shuni yarmidan sal ozrog'ini uyqu bilan o'tkazamiz 70 yilda taqriban 20-25 yili insoniyatni ko'zi yumuq holatda o'tadi xohlasa ham xohlamasa ham uxlaymiz demak yana ko'zimiz ochiq bo'ladigan muddat kamaydi undan 15 yili yoshlik sabiylik davriga chiqarib yuboriladi yana bir qancha vaqti boshqa mahallarga chiqarilib olsa dunyoga kelib ko'zimiz ochiq bo'lib shu dunyo nashidasini surishlik uchun yetmish sakson yil yashagan odam qarayib yigirma yilgina bir dunyo nashidasini surayotgan bo'ladi xolos qolgan narsasi bolaligi u boshqa narsalarga uyqularga va hokazolarga chiqib ketadi hozirgi kunda biz bu umr isrofini yana televizoru qarta o'yinga chiqarib yuborsak ham bo'ladi televizorni o'zini oldida bir o'n soatlab har kuni umrimiz ketishligi yoki qarta o'yin bilan chiqib ketishligini o'zi qancha bo'ladigan bo'lsa hech qancha bir ochiq bir umr qolmadi endi mana shu yigirma yil yoki o'ttiz yil deb turib biz butun umrimizni sarf qilyapmiz butun umr nima qilyapmiz yuz yilga yetadigan uy solay deyapmiz navaramga uy solib qo'yay degan tashvishimizda turibmiz holbuki biz bir narsani unutganmizki oxir zamonda yashayotganimizni qiyomat qayim yaqin ekanligini shunday ekan azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalam hayotligingizni g'animat biling o'lim kelmasdan turib deganlarida katta bir hikmat borligini sezish kerak insonning har bir o'tgan hayoti har bir o'tgan kuni nima bilan o'tganligini o'ziga o'zi savol berish kerak ekan ulug'lar o'tgan sahobalar xalifalar har kuni kechqurun o'zlariga savol berar ekanlar bugun olloh uchun nima qilding deb savol berar ekan shu savolni biz ham o'zimizga beraylik bir kun umr berdi olloh kelinglarchi azizlar mana bugun o'tdi mana siz bilan biz bugun bir kun o'tkazdik nima qildik olloh uchun nima ish qildik qaysi amalimiz olloh uchun bo'ldi namoz o'qidikmi besh mahal o'qidik bu musulmonlik burchimiz o'qimay nachora nima ish qildik olloh uchun olloh uchun ikkita urushib arazlashib qo'ygan odamni yarashtirib qo'ydikmi olloh uchun yetimni boshini siladikmi olloh uchun biror diniy ta'lim berdikmi olloh uchun sadaqot qildikmi olloh uchun biror bir masjidni xizmatini qildikmi olloh uchun yo bir kasalni borib ko'rdikmi nima ish qildik azizlar mana bu savolni berganimizdan keyin bugungi o'tgan kunimizni qay darajada o'tganini hisobini hammamiz o'zimiz sarhisob qilib olamiz bizlarga kiroman kotibinni yozuvi kerak emas hozirda o'zida bilolmaymiz nima yozdi nima qo'ydi lekin o'zimiz bilib turibmizku shuning uchun ham rasulimiz alayhissalotu vassalam o'lim kelmasdan turib hayotingizni g'animat biling dedi ana bundan keyin aytdilarki shababaka yigitlik davringizni harami qarilik kelmasdan turib g'animat biling dedi yigitlik davri ayni kuch quvvatga to'lgan mahal yigitlik davrini nimaga sarflayapmiz yigitlik davri quvvatlik davr ekan buni faqatgina dunyo topishligi faqatgina dunyo tashvishiga sarflayapmizmi yoki shu yigitlik davrimizni g'animat bilib diniy ta'lim olishlik alloh uchun bir e, ish qilishlik yoki yurt uchun yoki xalqi uchun yoki musulmonlar uchun bir manfaatli ish qilyapmizmi mana bu narsa rasulimiz alayhissalotu vassalomning nasihatlari naqadar go'zal ekanligini ko'rsatadi ayni yigitlik davrida ayni quvvatga to'lgan mahalda gunohlarga sarflab qimor aroq va hokazo ishlar buzuqchilik mana bunday narsalarga sarfli sarfli o'zining jismida quvvati qolmagan butun hech narsasi qolmagan ertaga qarib qolgan gunoh ish qilishlikka ham quvvati qolmagan zino qilishlikka quvvati yo'q qimor o'ynashlikka toqati yo'q hech qanday ish aroq ichay desa uni a'zosi ham qabul qilmay qo'ydi mana shu holatda ana endi bir ibodat qiladigan vaqt keldi deyishlik bu qabohat eng gullagan davrda eng olloh bergan zo'r mahalni ma'siyatga sarflab turib endi qiyinchilik bo'lib qolganda yoshi qarib qolganda endi ibodatga o'tiriladi bu deganim biz shunday bo'lgan odamlar endi umrini oxirigacha ibodat qilmay o'tib ketaversin deganimiz emas bugun hidoyat topsa bugun qilsin alloh ulardan rozi bo'lsin mana bu narsani o'tirgan yoshlarimizni nazarda tutyapmiz avvalgi tuzum nima bo'lsa bo'ldi azizlar nima bo'lsa bo'ldi bu qandoq kelgan bo'lsa kelib o'tdi o'sha ayni o'sha tuzum rivojlangan davrda ateizm juda cho'qqisiga chiqqanda bizni amakilar bizni otalar bizni kattalarimiz ayni shu yigitlik davri dedi bechoralar shu yigitlik davrini ibodat uchun sarflay olmadi shunaqa davr bo'lib qoldi lekin shu davrda ham olloh uchun ibodat qilib ta'lim olib qorilab chiqargan ekanki bizni andijon vohamizda qancha ulamolarimiz qorilarimiz bor edi mana buni hatto ba'zi birlarini keyin ham bildik shunday allomalarimiz bor edi ekan lekin endi hozirchi azizlar hozirgi davrda nima qilyapmiz yoshlarimiz shu narsani bir o'zimiz imtihon qilaylik azizlar yigitlik davrini g'animat bilib o'sha davrga muvofiq hayot kechirish kerak ana bundan keyin rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki sog'ligingizni g'animat bilan kasal etmasdan turib mana buni tagida katta hikmat bor birinchidan sog'lik shariati islomiya tomonidan himoya qilinishligi odam o'zini sog'ligini har xil tahlikaga solmasligi ko'rinib turibdi shuning uchun ham insonni sog'ligini berganda buni g'animat bilib buni to'g'ri yo'lga sarflash ibodatga sarflash va hokazo ishlarga sarflash kerak sihat bo'lib turgan mahalda uni chakishlik bilan ichishlik bilan va hokazo ishlar bilan agar tanani salomatchiligiga zarar yetkazadigan bo'lsa bu g'animat bilmadi u gunohkor bo'ldi shuning uchun ham sarvari koinot sihat salomat bo'lib turgan holatingizda kasal bo'lmasdan oldin g'animat biling dedi haqiqatda inson salomat bo'lib turganda biror narsani bilmasdan yurarkanda qachon kasal bo'lganda ibodat qilgisi keladi holbuki sog' bo'lib turgan mahalda ibodat qilish kerak kasal bo'lgan mahalda hamma ibodatlarda ham to'la qilolmaydi kasal bo'lib qolganda uzrlik bo'ladi hattoki kasal odam ro'za ham tutmaslikka ruxsat bo'ladi lekin sog' bo'lib turgan mahalda bu narsani g'animat bilish kerak endi firohaki qobla shug'lik dedilar bo'sh bo'lib turgan xotirjam bo'lib turgan mahalingizni g'animat biling dedilar bo'sh mahal bo'sh degani xotirjamlik degani boshiga bir tashvish tushmaslik qiyin bir mashg'ulotlar bilan shug'ullanmaslik mana shunday mahalda g'animat bilib olish kerak ekan biror bir yumush kelib qolganda boshiga mushkul tushib qolganda keyin qiyin bo'lar ekan mana hozir yoshlari elliklarga kirib qolgan akalarimiz ellik yoshdan o'tib ayni boshlariga tashvish boshlagan o'g'il o'lay qiz chiqar va hokazolarni qilganlar bilan suhbatlashib qolsak hammalari aytyaptilarki e shu yoshlik g'animati ekan bilmagan ekanmiz ayni yigitlik davrida shu ibodatlarimizni to'la qilib olsak o'qiydigan narsalarimizni o'qib olmaymizmi hozir biror narsa qilay desam aqlim olmaydi hali bu uyda tashvish hali bundoq xotirjamlik yo'q biror narsasiga ulgurmayapmiz olloh bizni kechirsin deb o'tirishdan boshqa chora topilmayapti lekin ayni bo'sh bo'lib turgan mahalda azizlar boshimizga bir qiyinchilik tushmasdan mashg'ulot bo'lmasdan turgan mahalda ollohni kalomidan o'rganib ibodat qilib ollohni qiluvchiligini qilish kerak boy bo'lib turganda esa o'shani g'animat bilish kerak ertaga faqir bo'lmasdan turib chunki Alloh bilguvchi bugun boy qilgan Alloh ertaga kambag'al ham qilib qo'yishi mumkin shuning uchun alloh taolo boylik ato qilganda buni ma'siyat yo'llarga sarflamaslik har xil bid'at zalolatlarga sarflamaslik balki to'g'ri yo'lga sarflashlik Alloh yo'lida sarflashlik ehson nafaqalarini joyiga qilib qo'yishlik mana bu narsa hammasi o'sha boylikni g'animat bilishlik bo'ladi mana bugungi marosimga keladigan bo'lsak ham azizlar hozir ikki yosh yigit g'animat bilib uylanyaptilar chunki hozir yoshligida uylanmasalar bu yoshdan o'tib ketgandan keyin hozirgidaqa rohat hozirgidaqa ahamiyatli darajada uylanishligi ham qiyin bo'lib qoladi buni g'animat bilishlikni bir turi yoki mana shu o'tirishligimiz hozir azizlar bir soat ikki soat shu yerda o'tirar ekanmiz mana shu o'tirishlikni har xil safsatavozlik bilan o'tkazishimiz ham mumkin chunki hozir xotirjammiz